a Asociación Sociocultural Muiño do Vento transmitindo o seu programa número 267 Unha tarde no Muiño dende Radio Filispín 102.3 Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da terra de Transalentos. Na madrugada do sábado, a sede da Asociación Cultural da Artabria Foi vandalizada con unha pintada coa bandeira española e esvásticas. Non é a primeira vez que teñen ataques fascistas. Desde, dende unha tarde no Muiño mostramos o noso apoio e solidaridade con Artabia. E como eles mesmos din, non nos dan intimidar. Seguiremos a traballar polo fortalecemento do tecido asociativo, da cultura popular e da solidariedade interfiar Ευχαριστώ Boa tarde, Esther Esther, boa tarde, Xavi Rocha. Hola, Hola boa tarde. Hola a todos. Ansiosos estamos por saber como a que remata ou non sei, ou se non remata, como desenvolven a súa relación despois de todo este mes encerrados neses dos metros cuadrados. Aí vamos con ellos. Sí. É verdade que é o último acto. É o último sí, acto. É o último acto da obra Manuel. Moi ben, pois, ansios estábamos. Comenzamos xa. Cadro décimo de como se configura o novo mundo de Xan e Mar. Aparece a porta con un estrondo. Xan e Mar asustanse. A telebrama. Escoitan. Agora resulta que hai que ir á praia de Botellón. Praia de Santos desfase. Non penso ir a botellón, por moito que diga Simón. E hai que dar paseos de 8 a 9. me a pasear porque o diga o presidente. Iso sí que non. Non penso sair da casa por moita conta que apareza. Eu non saio. Non, non e non. Mira, non ves? Mira a tele. As praias cheas de cativadas e os coles faleiros. Vaya desfase. Pecha a claraboia, que entra o virus. Que dixo a tele? Que no verán imos ser libres. ¡Ja! Nego a ser libre. Nego na ser libre porque o digo o presidente. Penso seguir aquí encarcelada o que me queda de vida. Non, non, non nos moverán. Non, non, non nos moverán. Vou poner un cadeado a porta. A liberdade propia remata onde comeza do outro. E non habendo outro, somos libres, libres total. Libre para que, libre para que, libre para que, para que. Se armadei de poner o cadeado na gallola, pero libres. Esa é a miña má. Mira como están nos parques. Non penso pisar parte. parque. Por moito que diga a ministra de desfasación. Non, non, non e non. Eu menos. Están cheos de xente. Eu odio a xente. Parques cheos e autoestradas baleiras. O mundo do revés. Que abriron os bares? Que va? E as discotecas? Esas xa non abren nunca máis. a desfase. Son increíbles. Para cambiar unha lei de merda calquera, votan 20 anos. Para sacar de diante o rei, non chegan 40 anos. Pero as leis do desfase cambian hasta 5 minutos. É que imos de desfase en desfase. Pretenden facernos sair do noso fallado. Pero, que imos facer nós no mundo cheo de virus? Enfermar, iso é o que queren. Que enferme todo o mundo para forrar na latina. Pois non, señorito. Me un tomate no lixo. Que ben! Pola calor, pola primavera. Polas goteiras. Polo cambio climático. Polo efecto invernadoiro. Pola merda. Polo que se xa. Que un tomate. E seguro que sabe mellor que os do supermercado. Tampouco era difícil. Un tomate. Falamos un picnic. Sí. Mira, a caixa da Amazon servenos de mesa. E a tomateira aquí, que ben queda. Espera, e a rosaura aquí. Ah, non tes? Isto é como un parque, como un bosque, como unha fraga. Para que non necesitas aí? Ai, respira aire puro. Veña, ponte guapo. A ver que me queda por aquí, a ver, a ver que ben se queda ese pantalón, Xan. Canto había que non o ponías. Uf, e que é de antes da hibernación. Aperta un pouco, pero non te preocupes, que xa me estou poñendo a dieta. Que guapa! Menos mal que non direi nada. A que ganta sempre ten. Un picnic, como nos vellos tempos. Un picnic un tomate as contas galegas, pero imos imitar a burguesía que sempre dixeron, dixemos que non queríamos ser. Querida, como estará a nosa casa da praia? Hai tanto que non imos por culpa da hibernación. Non temos casa na praia, querido. Vendemla o ano pasado, cando mercamos o Audi, non lembras? Menos mal porque agora mesmo podería estar chea de noxectos ocupas. <laughs> Onde está o BC? Está a tomateira? Xa levaba tempo sen cagar. Pero foi comer o tomate e teño que cagar o tomate. Pois ollo, que non hai papel. Podo usar o xornal de 2003 que temos aí, total, xa non serve. Agarra, vou no coller cheo de Mortes. Agora xa non se ven Mortes no xornal. Pódese morrer no hospital. Pódese morrer na casa. Pódese morrer na residencia. Pódese morrer na rúa. Pero non se pode morrer no xornal. Que di a Que se decada é todo mentira. O que? Todo o virus, Todo mentira. Iso din. Que? Simo? Non, Miguel Bosé. oh, e os fascistas cos cazolos na rúa. Pero se non se pode. Fixeron unha excepción. Vaya desfase. Como sigamos así, van a acabar por deixalos ir da casa. Saír de verdade, digo. Volver á normalidade, digo. Cando saian á rúa de verdade, cando saian á rúa de verdade, xa verás ti. Xa verás ti. Xa verás ti. Xa verás ti. De súpeto, fora dos 32 metros cuadrados, con cada súa maleta. A tomateira medra. Pasa o tempo sentados nun banco debaixo de calquera ponte, mirando de fronte, os ollos abertos, pasa o tempo. Finalmente aprendí a facer meditación. Sempre quixeches. Finalmente antisistema. Antisistema total. E libre. Libres, como un dos nosos pés. Por que non damos a volta o mundo, má? Como sempre quixeches. Hai pontes en todas as cidades. En todas as vilas. Até hai unha ponte en todas as aldeas. E, na, ponte, tamén hai unha ponte na Constitución. A Constitución dio, dio ben claro. Temos todo o dereito a unha vivenda digna. Artigo 47. Pena das excepcións. Que foi? O presidente diría calqueira cousa para que calemos. O seu non verso calar. Ti nunca faz o que di o presidente. Por iso me gustas tanto. Xa non che gusto o presidente? Sega ser guapo. Mais guapo que Miguel Bosé. O non sei, é diferente. Pero ti gusta mesmo moito máis. Que ves está, así, en liberdade. Mal non se está, non. Non se está ben de todo, pero mal de todo non se está. Vai un pouco de frío, pero estar está se ben. Non me habituo má. Non me habituo. Teño que aprender, xa me decato, pero custa desfacerse das bellas ideas. A min gustame comer, entende? Se non se pode, non se pode, pero gustar, gustame. Quero decir, sempre me gustou comer, comer e cociñar. Cociñabas, cociñabas moi ben, cando tiñamos neveira. Que tempos aqueles. Un mundo feliz, a salvo, no noso fallado, coa súa claraboia. Ai, que non ten en claraboia cos seus aplausos de balcón. Agora xa ninguén aplaude. Xa ninguén se acorda dos... Deberíamos aplaudir agora que non aplaude ninguén. Non te parece? Aplaudir ben forte como no teatro, a rabiar polos sanitarios, polas sanitarias, polos voluntarios. E polos que cuidaron das... Ah, o teléfono. Ai, que facemos? Vou collelo A tu tía Conchita está en Benidorm. ¡Se se pode ir de vacacións. Mandaron as cinzas por erro. Se as mandasen por Amazon, chegaban ben. Amazon nunca falla. Pode atoparte en calquera lugar. En calquera ponte. Faltame o aire, mamá. Tranquilo, respira. Sabes o que me gustaría de verdade? Facer o amor. Ter ganas de facer o amor como antes. Recordas? Cando non estábamos tan fodidos como agora. Fodidos e refodidos como agora. Cando non tiñamos esta nube gris na cabeza. Non tiñamos que facer as colas da fame. Cando tiñamos 23 anos e todos os nosos ideais connosco. Sen excepcións. E sempre ganas de foder. Sen excepcións. Cando ainda estaba viva a tía Conchita, e podíamos ir vela despois de foder, ou antes de foder, ni sequera estaba ainda na residencia. Estaba na súa casa, lanzando patacas, cebolas, pementos, era como unha nai para nós. E podíamos bicar, porque se podía bicar daquela, e sobre todo porque estaba viva. Como podemos esquecernos dela? Dela e de todas as demais. Non fomos nunca desde que a deixamos na... Tiñamos que traballar e tiñamos que... Non podo chorar. Quería chorar, pero non me sae. Non te preocupes, Ana. Xa chorarás algún día. É mellor non chorar xusto agora, porque hai que estar ben para poder estar ben. Entendes? Entendo. Estamos na rúa. Pois estamos na rúa. Estamos na rúa. E eh, non pasa nada por estar na rúa. Non pasa nada de nada. Morreu aquí a Conchita. Pois morreu aquí a Conchita. E cando sexa nos a hora de morrer, pois morreremos tamén nós. Polo virus, polo frío, polo que sexa. E cando esteamos na morte, vai estar aquí a tía Conchita. Onde sexa, agardando por nós, xa verás. Vai estar feliz de vernos, aínda que pasen 20 anos, aínda que pasen 30 anos, aínda que pasen... A tía Conchita sempre agardaba por nós. Sempre se ponía feliz cando chegábamos sete meses despois, ou nove, tanto tempo, ela sempre agardaba, un sorriso, recordas, por que non había de agardar agora? Claro que vai estar agardando por nós, e seguro que nos perdoa, non te preocupes, porque nós, nós fixemos o que fixemos porque vivimos o que vivimos porque porque tiñamos que vivir. Foi o que nos tocou vivir, entendes? o mundo que nos tocou vivir. Este mundo de deixar de lado os, eh, as... Xa verás que as cousas van a ir ben, porque a vida é como o mar, vai e ben, como as mareas. Sobe, baixa e ás veces veñen bravas as ondas e despois a rezar. A nos perdoar, os mortos as mortas, a nos perdoar. Xa verás. Temos que levar un biscoito con sacarina, como nos vellos tempos. Por que non imos a venidor? A venidor? E cando cheguemos, botamos as cinzas no mar, no mar Mediterráneo. Que che parece? Non sei, Mar. Non hai mareas no Mediterráneo. Vai ficar varada, para sempre, varada. De, de costa. Como cando íamos ao teatro, e os soñamos sentiños collidos da man. Recordas? Ti non te preocupes, non te preocupes. En canto teñamos un punto de apoio, en canto teñamos un punto de apoio, cando teñamos onde chorar, unha casa, un fallado, un teatro, cando teñamos onde chorar, xa choraremos. Moitas gracias, moitas gracias, Teatro do Muiño, se representabas por Esteli, Xari. Bueno, e teño que decirte moitos parabéns pola actuación de hoxe, de onte, de Limodre, que, bueno, un éxito como sempre. Pasamos ah, genial. Sí, sí, os que fomos vermos tamén. O disfrutamos moito. Pois pues nada, parabéns por todo. Gracias. Gracias. Estos metas. da presidente da Asociación Veciñal. Pois, hola, boa tarde, boa tarde. a todas. Que eh, tal? Incluso a todos. <laughs> Mira, ahora veñen así un montón de días de lecer. Vos tamén ides disfrutalos, ides facer cousiñas. Eh, bueno, temos que decir que no barrio somos devotos de todos estes días de... <laughs> Bueno, de, sei sé como chamarlos, estes días de Semana Santa. Entonces, sí que hablamos... Profesional. Exactamente, non me salía o, o nome. entonces eh, vamos a hacer como unha especie de paréntesis dentro das actividades do, do centro cívico e tamén das actividades ha do bar. entonces vamos a guardar ese debido respeto que merecen estas datas para de construcción, de, de reflexión de todos nós e recoller, digamos, folgos porque xa nos ven un mes de abril pues, con bastantes actividades. Entón, Certamente, ata despois do día 7 non recomenzamos eh, bueno, as actividades ordinarias e as presentacións e outras actividades máis extraordinarias dentro do centro cívico. Por eso decir que sí que vamos a tomarnos estos días de, de vacacións, de reposo, e temos aí moitas cousas preparando. De feito, unha das cousas que estamos ultimando e preparando pois, pues, son as festas dos maios. Mismo se Que están aí cerquiña, cerquiña, sí. O certo é que está máis cerca do que pensamos, porque xa eh, prácticamente están a un mes mm, da data de hoxe. Entón, que o tempo corre, non sei se pola nosa edade ou así, pero o tempo parece que corre casi na contranosa, e xa estamos aí. O sea, xa estamos aí nas festas dos maios. Eh, bueno, a filosofía das festas deste ano eh, volve hacia un lugar como tamén, ves, ven a colación do que decíamos antes, como de máis recollemento, de máis a pé de rúa, de máis tradicional, de buscar ese, bueno, esa festa casi espontánea que, bueno, que eu non a recordo, que son venideiro, pero que sí que na, na, no barrio pues, se gozaba ese, ese encontro entre a veciñanza, ese máis de estar na rúa, Por eso que todas as actividades, digamos, artísticas e musicais que traemos, pues van a ser así, a pé de rúa de rúa, con unha gran foliada o día 1, con, bueno, con cosas xa que levamos facendo varios anos, como é a feira do, do disco, que non é moi de, de maios, pero é unha actividade que comeza tamén o primeiro de maio, tamén o mercado veciñal e logo todas as actuacións que imos facer pois van a ter ese carácter, digamos, itinerante, é dicir, queremos facer chegar ese son de festa pois a todos os lugares do barrio, porque parece que sempre había como unha especie de concentración en algún lugar muy concreto do barrio y la idea es pues un pouco facer partícipes de la música y do ambiente festivo pues a toda bueno, a toda a vecindade a todo o territorio do barrio que, bueno, bastante barrio que dar entón, a idea de, las actividades musicales musicais que se sen itinerantes entón tenemos actividades musicales por pues, tanto o día 1, o día 2 y o día 3, bueno, celebraremos a, comida tradicional y también o todo Eh, tamén vamos a facer un esforzo ben grande eh, co, co alumnado do barrio, dos, das escolas do barrio, para que un par de semanas antes dos maios eh, teñan, bueno, vamos a facer uns obradoiros aquí no centro cívico con, coa xente de fiada, primeiro para explicarlle os maios, o ese alumnado, para construir un pequeno mallo eh, colectivo de cada clase, que logo leven ao cole, e tamén vamos a intentar traballar pois, co Cacionelo dos Maios. A idea é que ese alumnado faga de transmisión tanto cara ás familias como ao resto do alumnado do, dos coles. E é, bueno, interés porque xa somos maiores, xa nos vamos a ir desaparecendo e estas xeracións que veñen son as que teñen que guardar un poquinho esa tradición eh, por eso ese, ese interés en que, en que a rapazada do barrio pues, pois, coñeza a festa tamén sexa difusor e difusoras da festa do barrio. Totalmente de acordo, ademais eh, apoyamos, por suposto, esa idea. Eh, ten que ser eh, darlle paso ás novas xeracións. Entón, que as novas xeracións enchan o barrio de Flores. Esa é a idea. A idea é que, bueno, que o alumnado faga os seus fallos, é dicir, vamos a ter, creo que son 10 sesións de, pues, entre tanto posesión, bueno, un porrón de nenos y nenas, va a ser. Entón, que ese porrón de nenos e nenas que, aparte de construir o seu mallo, cando cheguen ao cole, conten a súa experiencia de construir o mallo e, ao mesmo tempo, que conten a casa que o dos mallos, porque a idea é tamén que esas familias, home, eh, pois que o fagan, pois os mallos na sanela, os mallos nas rúas, os mallos de mesa, eh, a idea é que o barrio enche, que se encha flores. Tamén a ver se si contamos cos comercios do barrio para que adornen tamén os seus escaparates. Es decir, a idea é que a presencia das flores este na rúa e que cando camiñes polas rúas pois te des conta de que, bueno, pois que estamos en festa e que estamos na festa dos maios. Por eso, tamén o de maios a pé de rúa vai un pouco na historia de retomar ese lugar de, bueno, de, de paso, porque, por exemplo, non vamos a ter este É dicir, vamos a eliminar os escenarios dos lugares para que as actuacións sexan todas ao mesmo nivel, para que, digamos, que a festa sexa como máis espontánea. E, bueno, eh, teremos tamén infantís durante as festas, eh, bueno, máis ou menos este o, o asunto, non? tampouco é eh, unha cousa... Pois pues pareceme... Pare... iba a decir para tirar foguetes, pero non, non, foguetes non tiramos. non, no, foguetes xa non... No. <laughs> Pero non, pareceme unha idea bárbara, sobre todo o de potenciar os coles pareceme eh, imprescindible. Bueno. Eh, eh re, recalcar que hai que ser o, o, o barrio de Fror, non fai falta grandes, pois un ramillete, pero que teñamos nas ventanas eh, nas fiestras, que teñamos un ramillete de flores. Bueno, ese, ese é o espírito, aí se conseguimos, bueno, xa non, non se consigue de todo, pero que sí, con ese traballo sí. continuado do tempo, pois que sí que esa presencia das flores ten na rúa. Eh, de feito, o mellor xeito de axudar os mallos é eh, ahora mismo vendendo as rifas dos mallos. Eh, ponemos a venta unhas rifas, eh, costa un euro cada rifa, eh, ademais o premio é un premio de 500 euros para consumir no propio barrio, é dicir, fomentando tamén ese consumo no comercio local. Bueno, pues as rifas nos van a axudar, mentras que non teñamos moitas flores por os campos, pois tamén a sufragar o, a compra de, de flores e tamén vamos a renovar estruturas de mallos que, bueno, as que temos na asociación vecinal xa pasaron por moitas batallas e xa merecen, pois eso, unha renovación. Bueno, animo a xente a que se si ven as rifas por o barrio, pois que merquen por lo menos unhas cuantas e, eh, e que axuden a, tamén con poñer mallos nas súas casas. Pois, dende aquí, dende Radio Filispiño, unha tarde no Muiño, apoiamos toda esa idea. Eh, moitas gracias pola túa labora e aos teus compañeros. Pois, non hai de que, ala. máis ben. Mira, cando estás de vacacións estás como como ala, ala. Eso non o dixeche bueno, nunca traballando. Non. Vaya, por Dios, pois pues, será que estou de vacacións, entón. Si que non teño presa, se si que sigo falando, eh? Que non teño presa. Non, non, non porque non teñas cousas interesantes. Non pero temos unha invitada hoxe que ten moitas cousas que contar e que darlle paso. Menos mal que subides o nivel despois de min, porque senón este o programa vai ficado, eh? Bueno, graciñas por todo. Gracias, Roberto, moitas gracias. Hasta outro momento. Estou buscando unha parcela no concello do teu corpo Estou buscando un sitio claro que nos libre deste afogo Estou buscando polas apps un fogar con ventas orientadas onde estás Estou buscando unha estrategia que nos libre de quedar con dolor, con rancor, pop indie liderada pola poeta e compositora Luisa, Luis, Lucía Aldao, damos comenzo a, a Contra, eh, con Guillermo Castro. Bueno, a verdade é que cando me dis, vou non ler, cando me dis eh, no título, Contra a fin do amor que ven moi impresión Porque digo, ¿qué nos van este a contar estos rapaces? Traes hoy sea una invitada especial que quiero que presentes. Traemos hoy a Lucy la voz de Eugenia San Martín, que está aquí con nosotros para hacer una charla sobre este tema tan universal e igual tan complicado. Pues sí, a mí parece muy complicado, adiante. Hola. Boa tarde, Pues, como decía, el oitavo capítulo ya de A Contra, en anteriores entregas falábamos la presa, que nos lleva a vivir sin disfrutar de aquí e Ese trabajo que nos consume en un día a día esa pulsión tan actual, autoexigente. y fuimos desgranando cómo las psicologías colectivas la vida actual nos afectan a nuestra forma de vivir. Sin embargo, todavía nos tratamos otro tema más universal, como decía, ¿no? que está afectado por todos estos que acabo de comentar, y que, sin embargo, siempre é ninguneado nos bates. Ese tema de La canción que acabamos de oír, Lucial Dao nos cuenta que busca por las apps una estrategia que nos libre de quedar sin amor, con rencor o qué horror. visión muy contemporánea dos medios inquietudes con que vivimos o amor el siglo XXI. Así que nos vamos a mantener una charla con Eugenia sobre estos condicionantes que nos pueden llevar a los lugares, los no lugares de amor. Como decía Enrique Cerezo cuando estuvo aquí parando los lugares físicos, eh, bueno, buscaremos pues cómo poner unos pimentos. como siempre con fragmentos de obras escrituras como esta. Natalia, amar es sufrir. Para evitar el sufrimiento no se debe amar, pero entonces se sufre cuando amar, de modo que amar es sufrir, no amar es sufrir. Eh, y sufrir es sufrir. Y dejemos lo que es un bien. Esta frase pronuncia personaje de Sonia un filme A derradeira noite de Borrego. Expresa bien, en indefensión de su humano ante la fuerza amor. Eses amores que tenemos que hacer convivir con nuestra propia existencia en nesta sociedade lanzante. O amor puede ser percibido como un foco de vulnerabilidad que a priori no precisamos una vida ya repleta de fuentes de dano Hola. Oh, amor, es que manda oh, amor que penso que un tema muy complicado, porque mm, tampoco sabemos cómo era o amor, no, Ese sentimiento profundo que todos podemos identificar en nuestra vida, pero tampoco sabemos cómo era, eh, cómo como configuraba vidas e sociedades hay que se llevan 500 años, ¿no? Entón, o amor de qué estamos a hablar? de pareja? de qué pareja? de qué tipo de pareja? O amor como un sentimiento que amalgama colectivos, un amor con sexo, un amor sin sexo, un amor con convivencias, sin elas. Quizá para mí, ¿eh? como complicado, mejor no un amor, hay que risa hay una, hay una pesa de teatro para leer de Javier Roncera, que es una parodia de una película de oeste, Entonces hay una tal Carol que dice Oh John, el amor, el amor, oh John, oh John, el amor, tú me entiendes? Entonces <laughs> pues, <laughs> me parece que define muy bien la cosa. <laughs> Pero sí que pienso que todos, o que sí por onde empezar a sentir, porque a fin é de sentir. Todos algunha vez tivemos medo de non amar, ou poidemos sentir o valeiro de non estou tendo, non falo de parella, falo de ese valeiro de repente de pero eu, a min o meu corazón está cálido por algo, por alguén, e polo menos para min, é un dos sentimentos que máis eh, medo me dá. Esa, ese valeiro, esa secura de corazón, esa cousa, digo, wow, porque aí me parece que é unha perda de humanidade. Entón, Sí, pero que esa forma de la reflexión vai por aí. En ese sentimento de medo, ¿no? Eh, como algo tan, tan potente, eh, Bueno, pues ahí también hablabas de, cómo se podía vivir en antigüedad. ¿no? Recuperando las antigüedades, sí que es cierto que eh, tradicionalmente en los mitos de antigüedad, amor era presentado como una fuerza eh, increíblemente poderosa que podía llevar a las personas a las mayores desgracias, a vez que a las mayores felicidades. ¿no? algo, un pensamiento muy poco contemporáneo cuando precisamente vivimos con, con medios tenemos esa ansia de control. Entonces, quizás eh, esa idea de una como que está por arriba de nosotros es algo muy poco actual. Eh, que quizás también, como nuestra forma de intentar mejorar como sociedad, hay loitas, como por ejemplo eh, de superar los mitos que son, bueno, son muy nocivos igual, especialmente para mujer, ¿no? O amor romántico, los clichés, ¿no? A través de los cuales se trata de domesticar a la mujer, una relación pareja, incluso luchar por sin la pareja, incluso dentro de papel de como proveedora de amor la familia tradicional, ¿no? entonces eh, podemos luchar contra o sea, reflexionar sobre esto sin que soe rancio, ¿no? que eh, parece que te estás posicionando otra vez de vuelta a favor del amor del romanticismo o de una forma de amor, digamos, eh, no tan racional, ¿no? tan cerebral. Bueno, a ver, eh, primero hay que saber si el amor es racional, ¿no? <laughs> sí, en ese final, chucuchu. No asunto do amor romántico, pois, bueno, que estamos aquí e moitos do que nos escoitan xa seguro que temos referencias de que mitos, e todos somos un pouco vítimas de si sí, emperatriz, eu penso que é unha grave ferida nas mulleres porque nos fan depositar as do amor, non? E Pero o que pasa é que fin a nosa identidade parece que non existe como individuas, non? Entón é como moi molesto, me, me, me causa moita molestia. E penso que sigue moi vixente, que estamos todavía mm, moi metidas nisto, mesmo nas correntes máis New Age, hai moito rollo de a mujer diosa del amor, non? Bueno, eu a verdade é que ás veces me gusta ser diosa do amor, pero cando me sale a mí doñoqui, e senón non. entón, claro que, claro que fixo moito dano ah, que hai que falar de que fai dano. Pero... Pero... Pero por iso eu falo desa cosa como punto de partida, punto de partida. Todos coñecemos a sensación de non amar, non? A, ah, o valeiro de non amar, non? De non amar na parede, non sentir, non? Vale. Eh, per, permíteme que te interrompa. Unha duda que te pode entrar moitas veces ou algunha vez, eh? mm. eu teño capacidade de querer. E se non digo amar parella, ah. eu teño capacidade de querer. Non sei querer. Claro. Non chedes nunca esa duda? Sí. sí. De ese tipo de dudas, van. Ese tipo de dudas son, son bastante... Non? Fan, fan de ver, non? Fan de ver. Entón, se fan de ele por, Probablemente porque, bueno, que sí que queremos esa cousa, non? Que ver. Eh, en a, la concepción moderna, esta que fala aquí, non? Amar e sufrir, pero no amar tamén se sufre, non? Quizáis eh, hai que falar tamén de que relación temos coa dor, e que relación temos co sufrimento, non? Eu penso que sí que é bastante romántico pensar que na vida non se sufre ou pensar que o máis saludable é non sufrir o máis sano se os términos así manchiños non? é sano sufrir non forma parte da vida de sufrir forma parte da vida outra cousa é distinguir se o teu sufrimento ten unha causa injusta ou un axente externo mm, que ten maldade porque a maldade tamén existe e entón aprender sobre poñerse a dor poñer o límite e seguir adiante, non? Pero sí que é verdade que a nosa sociedade invita, non? Hai unha invitación clara a, a pensar que realizarte en tu existencia pasa por non sufrir, non? Eh, por iso ten efecto tamén moitos os contos estes do desapego, non? Claro que hay que desapegarse de cosas nocivas, pero somos mamíferos necesitamos. Pero igual que está a muerte anunciada la, la sociedad que hay ¿no? Algo tan presente en la cultura que hoy sí está también ausente. Mm. Luego, da nuestra forma de sentir. Mm. Eh, bueno, volviendo a ello que decías, De cómo tratamos de, controlar o de, no sufrir, esto nos lleva también a, a influencia. la... la sociedade capitalista como todo tamén un aspecto do amor. ¿no? Eh, chegar a tratar amor como un ben de consumo. Eh, recuperaba así cotidiano reseñas de, de redes sociais ¿no? de búsqueda de parella a reseña estándar podía ser algo como isto. Son unha persoa segura de mí mismo. Non estou para perder o tempo. Nin quero, facer, nin quero facerle perder a ninguén. Aporta ou aparta. esta cosa la productividad productividad, de que todo tiene que estar aportando a favor de un, eh, en contra de algo que en inglés se expresa muy bien. decía si filósofo con eh, que en inglés eh, o en francés la palabra enamorarse tenía un significado eh, igual más literal que la fall in love, que Eh, una caída, algo inesperado que te pasa, que, o incluso con levantar. Entonces, pensar como consumidores, uno piensa que el producto puede hacer que a su vida se cambie, mucho menos se faga o que debe experimentar, pues, como falamos, no no sufrimento. Sino que ahora, quizá buscamos que todo eh, aporte a nuestra vida eh, que pensamos como consumidores. Eso que nos lleva a, a expectativa expectativa non se cumpra porque a vida é multidimensional, as persoas son multidimensionales, temos luces, temos sombras, temos cousas, frustracións coas que vivir, e non nos enfrentamos ao resto das persoas en condicións de igualdade, non? se nos tratamos como bens de consumo. Entón, claro, é un condicionante moi forte que nos eh, está condicionando todas as obras da vida e o amor non fortísimo, non? É fortísimo, eu penso que é moi forte e que é máis eh, complexo, é un asunto moi complexo porque hai moitas cousas, non? A propiedade privada, mm, mm, o soño dunha economía que, non é para todos, pero que o é, lo tanto, a esta cousa de o opresor pasa a telo dentro onde de telo fora, e todo iso está relacionado con este aporta ou aparta, non? que para mí é clarísimo é durísimo. Eu a primeira vez que, um, que o escoitei quedei espantada. Porque a min que me pasou é que escriben aquí. A min iso me cansa mogollón. Eu aporto eu aporto sempre, nunca resto. Podo ter un tempo de non aportar, podo ter un tempo só de ser, de estar, de mesmo apoiarme, de mesmo ser sostida? Pode ser? E pode ser logo que eu a vez ou as veces son a que apoia, a que sostén? Entón, para min isto a aparta si, é, é, si, é un axente asesino de amor, sabes? Aporta a aparte, eu non quero porta, joder, que... <laughs> Claro que quero aportar, claro que sí, pero non ter esa tensión interna, non? E tamén ten que ver con estas cousas, non? Eso da realización de tu persona, non? Eh, máis máis para cuestionamento, que é bo, é bo cuestionarse. Eu penso que hai que asumir que a vida é unha cousa insegura e incerta e que penso que eso está na, na, na mesma eh, no mesmo gromo que somos como humanidade, non? Hai unha película que me chifla, me hace mucha gracia, que son os pros, non de dibuixos animados, onde hai un señor que o conto que conta sempre remata igual. A muller, unha rapaza nova, atreveuse a subir a non sei que... Morreu, morreu. non sei que termina, ela morreu, <laughs> morreu. Non? Eh, me gusta porque reflexa pois, un medo que é moi humano a que nos pase algo. Non? E, e eso nos define, é que pensar que iso non nos define, Pensar que un día a vivir sin tener ningún medo a nada, pensar que un día vamos a no ser frágiles, pensar que un día vamos a no ser vulnerables, pensar que un día vamos a tener todo controlado suficientemente como para pensar que es todo el rato eh, a mi existencia un espacio seguro. Yo también fui engañada ese aspecto, eh? non falo del de, ah, no! No, no. Yo vengo de oponerme precisamente y eh, sigo a, día de hoy oponiéndome a ese tipo de fantasmas. Asumir que estar bien incluye estar mal, igual que estar vivo incluye morir, eh, igual que amar incluye no sentirse siempre bien, o sea, no entenderlo todo, ni que de repente que ay, a mí me gusta que me levanten por la mañana, la e persona que a mí me apetece vivir con ella no me quiere levantar la mañana porque pois estará ben, non? E esta cosa que decías ti, que tamén expectativa, non? Dano, expectativa, nos fai dano, nos creamos expectativas, temos moita literatura barata na cabeza, como penso eu, non sou amor romántico, senón unha disciplina que eu respecto moitísimo, que é a, a psicología, moitísimo, eu fago terapia, que máis. eh, Pero, claro, a mí invadiu o noso discurso. E ás veces o noso discurso dun xeito alienante. Vale? Un xeito de... Mm, que hai que, hai que comprender ben, porque é verdade un montón de movidas que se din, non? Entón, esas expectativas ou esas dificultades para pensar se unha ama ou unha ama tamén venían porque temos como conceptos novos que están en que teros, que ampliar o, o mundo, non? Mental, pero mm, eu penso que apreciar que somos fráxiles, que somos falibles, que nos vamos a equivocar máis que acertar, eh, polo tanto, outro tamén, pois pode ser un bo antídoto para ir tecendo novas liñas de amor que, sin embargo, son necesarias, porque porque sí que penso que o amor é un sentimento que amalgama a xente, amalgama os grupos, e entón iso sí que pode ser un cambio social, non? Entón, falabas de facer dano, claro, sí, pero eu que sei, eu outro día me caí e me fixe unha fendecha e non me tiveron que levar ao hospital. Tive un pouco de dor. No. Entón, esa cousa de fai dano e todo que fai dano hai que escupilo ou como podemos non? abrir o espectro da, da, de enfrentar o feito de que as cousas doen. Eu teño un bo amigo psicólogo que precisamente unha das cousas que di é eh? pensar doe é así. E a outra cousa é así, pum. E logo a outra cousa é a expectativa, a expectativa fronte ao descubrimento, non? Descubrir e deixar que te descubran cando empezas a chegarte a alguén con intencións máis ou menos amorosos sexuais ou menos, da igual. Esa cousa, non, de que alguén te gusta, entón queres saber como é. E, e descubrir descubrir que es una amiga que por las mañanas mañás leva a las las seis la mañana a un prado. ¿No? eh, pero es maravilloso, ¿no? Una una descoberta frente a expectativa, eh, tolerar dor frente a Y ¿no? poder hablar, esta cosa también de tener conflictos en mal rollo, me parece tan necesario, No Vivir, no vivir conflictos como final, sino un vivir esos desacordos como posibles fronteras que uno abre en la misma cabeza. ¿no? Sí, lo que pasa es que quitáis eh, todas estas cosas ¿no? de, de enfrentarse pues, a, todo esto que estás parando, eh, igual como sociable, desde un punto de vista igual o no sé cómo describirlo, nos va llevando a, a vivir intensamente. ¿no? Entonces, esta cosa ahora de, dejar fluir, que como una una observación tibia, vamos, de, bueno, a ver qué pasa, pero sin, involucrarme demasiado, sin, por si acaso, por si no va bien, por si Eso no quiere decir tampoco lo que decía antes, ¿no? No que ser como, bueno, como eran muchas las de abuelas que estuvieron 70 años, se cambiaron el marido y dijeron, por fin. <laughs> sí, claro, por eso hay que hacer algo mixto. que no me dice tampoco, pero, pero que, claro, causa de aturar absolutamente todos, es otra cosa que nos debe, pues eso, esa tibieza, los unos lugares, no, no, o no experimentar por no sufrir. Entonces, Hay una frase de la película que me gusta muchísimo, que yo vi un y un hijo que acaba de tener un desamor, está con corazón roto, pero no en sentir nada, por medio a sentir algo, ¿qué es? No, entonces, bueno, igual podemos ir poniendo pedras en esta arquitectura, ¿no? Nos están dando pistas buenísimas de mm. cómo podemos, igual, pues, eh, un poco a la receta, ¿no? Para, para no vivirnos en los lugares de amor. Mm. Hay una que, que puedo citar una frase, la, la, obra de Mark Twain, Diario de Aranero. Esta. Esta es el amor no es producto de la razón o las estadísticas, como el amor que nos siente por los reptiles y otros animales. Y está bien así. Amo a ciertos pájaros por su canto, pero no amo a Adán por su canto, no, no es eso. Cuanto más canta, menos me gusta. Y sin embargo, le pedí que cantara, porque deseo aprender a amar todos los días. Y aquí Eva nos está hablando de, un amor que está opuesto a, productividad de rendimiento, ¿no? está quiere apreciar los matices, incluso que no le gusta el Galán también quiere disfrutarlo, ¿no? Un todo como contrario lo aporta la parte Entonces, bueno, ese, ese teatro relacional que mencionaste su principio, tiene que ser algo relacional, pues igual un poquito. Eh, leí una, cosa muy interesante que, decía que cuando eh, hubo un estudio que pedía a comenzar bueno, en un restaurante que puntuasen la comida, que daban notas excelentes. Un montón, un en un Pero cuando ellos decían, eh, razón por qué, empezaban a ver los matices, pues, ah, bueno, y luego alguien que volvieran a puntuar. Las notas siempre bajaban, porque la racionalización eh, iba en detrimento de la cliente. Era algo ahí muy curioso. Entonces, también este exceso igual a veces de raciocinio, ¿no? Que controlar... Iba a decir, eh, a veces hablando de sentimientos, eh, no te te esa sensación de que racionalizamos demasiado. Queremos como razonar todo demasiado. Digo, eh. Sí, sí. Sí. Partiendo dun que me espanta que o amor é unha reacción neuroquímica que dura tres anos, que como ese planteamento xa... <laughs> Bueno, eu me retiro. <laughs> fatal, va fatal eso. Sí, sí, va fatal. Va fatal eso. Mira, eh, falamos outro día, non te imaseo ese libro de Eric Fromm que nos chama que eu li hace... hai, hai xa bastante tempo Eh, a mí impactoume moito o libro en sí completo, pero hai unha parte que gustoume mogollón porque con imaginade unha fábrica onde o dono da fábrica ama aos seus traballadores. Vale, entón, ese concepto de repente é, é outro. E cambiarían as cousas un mogollón, penso eu. E vai nesa liña, non? Non productivo, e si eh, afectivo. Eu penso que tamén é unha escolla, igual que un escolle non sentir, vale? É unha escolla, é parte do escolla, vale? Que dicir, non somos todo voluntade, por suposto, incapaces de serlo. Eh, racionais somos por definición, pretender non serlo tamén é como unha tolería, non? Mm, hai que eh, que terrible. E eh, que, e eh, que me parece que temos un mundo moi duro para ser seres humanos. Vale? Eh, estamos vivendo uns momentos, ademais, moi duros. Pero sí que temos un mundo moi duro, non? Esta comodidade, ás veces, mmm, mesmo afectiva, non? De como eu estou aquí tan ben soiña, pois para que me vou complicar con isto que me, que me está dando quebraderos o que me está haciendo pensar mesmo que eu non son tan boa, ¿no? Porque mm, porque me vai va vai quedar conmigo ainda que me cante o pé, mm, como a ser esto, ¿no? Claro, entonces... Porque nos exigimos a nós mismas. Claro. Bueno, a nós mesmas digo como personas. ¿no? Sí, claro, pero a de Como tanto que eh, o final, claro, pois, pues, eh, eh, estás falando ti, no? a túa exigencia é tanto que non te poden enxeirar o pé, ter que ser todo claro. perfecto. ¿no? Entón, o amor quizáis esa casa onde te poden cantar os pinreles e onde podes ir cando queres estar soa e hai máis xente, pero, pero podes ir, porque podes estar ali non na tua salsa. Entón, para min se relaciona moito con estas cousas de os cuidados, non? Non só un amor de parella ou parella múltiple ou como cada quen queira vivido, de cuidados, de cuidados, cuidado, cuidado de ter fillos, por exemplo, é algo que que a, ter fillos que acompañar eh, fai wow, fai pensar moito, non? No, no, eh, tamén en que te deixen amar, esa era outra cousa, non? De, tamén todo eso que, que dices te deixen amar, non? me sitúa unha <coughs> posición que penso que igual é a, a revolucionar. lo que acabas de decir de la fábrica, los fillos, eh, o que puedes hacer ti, no, O que tes eh, baixo teu control, eh, como decía ao con la Rosa, o amor que vi, é que da valor. entonces bueno, vivido desde esa perspectiva imaginemos que es un congresista que no ingreso para de amor, O, o, patrón que jamás los empregados. Sería espectacular. Mm. bueno, hay que ir acabando, como todos os temas, bueno, estaríamos aquí una hora más. Pois sí, sí ten toda a rabia, pero é un ademais unha cousa ven a outra e estades aí falando cousas tan interesantes, pero hai que ir Pois nada, moitísimas gracias, Eugenia, por este debate tan interesante. Eu simplemente dicir que, en definitiva, será amor que razonar que vai calquera cousa. Pois apoiamos esa reflexión. Bueno, polo menos apoio esa reflexión. Boa tarde, Guille, moi boa tarde, Eugenia San Martín. Esperemos que non sea a última vez que estés por aquí, pois de calquera maneira, con calquera tema. Sempre é un placer. Gracias. Moitas gracias por vir. Gracias por No programa 267 damos as grazas ao e colaboradores obrigados con Radio Filispín, a radio libre comunitaria da terra de Trasancos. E como xa sabedes, unha tarde non muiño, unha tarde non é nada, unha semaninha inteira, eso si sí é muiñada. Moitas grazas ao equipo de Son, Mirito e Patri. Escoitámonos no seguinte programa. Boa semana. Despedímonos con María Doceo, o seu amor imposible. versos, universo, Voaban cosmos inversos, entre simétricos versos, satélites dispares, él navegaba un dela, sense que era coñecela. se le soy unha estela nos océanos de os mares cada un seu labirinto seu corvo e propio recinto cara un destino distinto canto infortunio de azares canto lumen naquele peito que nin un Atlántico entrar